que saudade do cheirinho do Boris Plash. Ai, ai, que saudade do cheirinho do Boris Plash. O cheirinho do Boris Plash. O cheirinho do Boris Plash. O cheirinho do Boris Plash. O cheirinho do Boris Plash. Ai, ai, ai, que saudade do cheirinho do Boris Plash. O cheirinho do Boris Plash. O cheirinho do Boris Plash. A nova novinha tá com medo porque ela nunca fez. Não ficasse meu amor.